mu bintu bituma ubuzima burushirizaho kuryoha ibi ariko ntibisigura ko kugira umukunzi ari itegeko canke kutamugira ari amahano gusa hari ibikorwa bishobora gutuma utanezerwa ugashengeshwa nuko ukiri wenyine kandi wari ukwiye kuba hari uwo muzofatanya urugendo rw'ubuzima hari abatagira abakunzi kubw'impamvu bwimpamvu uruhara babifisemo abandi bikaba uguhitamo kwabo gusa woba warabihisemo canke utabihisemo hari igihe kigeruka ukagira ubuzima ubayemo ikinyamakuru yungurukana bumenyi cya Cosmopolitan kirerekana ariko ko naho baramaze kwakira ubuzima bwo kuba wenyine hari ibintu byinshi uhura navyo mu buzima bikamera nk'inkota ucumitswe umutima ituma igituma cyo kutagira umukunzi kirushirizaho kwibonekeza icya mbere yo gutumirwa mu birori ugasabwa kuza ubiherekejwe kimwe mu bintu bitera agahinda ni ugutumirwa mu bugeni cyangwa mu bindi birori kanaka ariko ku butumire bagashyiraho ko ugomba kutsa uherekejwe cyangwa uri kumwe n'uwundi naho baba batabikubwiye amaso mu yandi bujya ahanini baba bashaka kukubwira ngo uzanane n'umukunzi wawe igitera agahinda kurusha ni uko hari n'igihe uwagutumiye aba neza ko atawu ufise hari n'ibirori witabira ukicara ku meza witegereje neza ukabona abo mwicaranye ni wowe wenyine udafise uwo mukundana ibi nabyo bituma urushirizaho gushengeshwa n'agahinda ko kuba wenyine igihe nsigaje ku isi sinzi umubare w'inyenyeri ariko hari ikintu kimwe nzi neza ijana ku ijana nuko ngukunda yehehe wowe nzirigera ku munezero wanjye umutima wanjye wawuhinduye iriba ry'akanyamuneza yo indoro yawe inkoraho ntashyikira umva ndagukunda ndagukunda rimwe na rimwe mbura amagambo mbivugamo nkumva naguhobera gusa tuza y'urukundo rwanjye y'urubavu rwanjye ibyo ntukabishidikanyeho ndagukunda wazeho numva umuri irusubijwe nkundi yose ku biryohera umutima wanjye sông ngayo Inse koyawe Inkoraho ntashyikira Ndagukunda Ndagukunda Rimwe na rimwe mbura amagambo mbivugamo Nkumva naguhobera gusa ndatuza urukundo rwanjye ntirubavu rwanjye ibyo ntukabishidikanyeho habe n'isegonda kuko ndagukunda urukundo rwanjye urubavu rwanjye ibyo ntukabishidikanyeho kuko ikiganiro nituyaga urukundo kuri radiyo isanganiro ikigira kabiri ni wawe yagize ubugeni naho atawo kubahuka ngo bikubwire inkuru y'uko mugenzi wawe agiye kurushinga kandi we ukiri wenyine inza ari incamugongo naho udaca umwanga uje utangura kubona uburemere bw'ikibazo kiri mu buzima bwawe ugatangura kwibaza impamvu ibiba ku bandi wowe bitakuba urushirizaho kuvyibuka iyo afashe icyemezo cyo gushingira amabanga akomeye mu myiteguro no mu gihe cy'ubugeni bwiwe kandi udashobora kumuhakanira icya gatatu ni umunsi mukuru w'abakundana ari wo sevanante naho mu mico yawe no mu migenzo yawe utemera ko sevanante ari umunsi wahariwe abakundana itariki ya cumi na kane ruhuma buri mwaka iri mu minsi ituma urushirizaho kwicwa n'irungu igihe udafise umukunzi aho uciye hose ugenda ubona ibimenyetso bigaragaza uburyohe bw'urukundo abantu abadandaza indirimbo zijya ku maradiyo reka n'ibonesha kure ndetse n'ifilime zerekanwa kuri uwo munsi byose biba atakindi bivuga atari urukundo agahinda kakarushirizaho kwiyongera mu gihe uteguye gahunda n’abagenzi bagenzi bawe ntubabone kubera ko bateguye kujya kunezerwa n'abakunzi babo 몰랐니 고한 피에 또 아까지 낙하해 코코보라 옴가냐부터 먹고서 건드라 그룹 않고 나 묻지마 구박해라 이리부터 마마 염기였고 그렇군다 이루셔 너무 원하 웃음을 매냐 나와 무슨 보라 나와 무슨 ukunda igihe kizaza twari kumwe n'abandi batari wowe nacyo nshe kuba ah, ukwibagiriye kuba nk'uwo byakanomva ko wahindutse ko aho wagiye wahiriwe afite amafaranga ariko nta mutima kuva kera nkiri muto mama yambwiye ko Now I'm a sin border. Now I'm a sin border. Now I'm a sin border. Now I'm a sin border. Now I'm a sin akaba ariho ucugura iradiyo yawe ikiganiro n'ituyage urukundo tukaba turi turabira hamwe ibintu bimwe bimwe bibabaza umutima kubera ukubaho atamukunzi ibiganiro by'ababyeyi iki ni ikintu cy'amagishengesha umutima w'umuntu atagira umukunzi ni iki cy'ibiganiro by'ababyeyi cyangwa abamurira ahana cyane cyane umubyeyi w'umugore ni kenshi mama wawe cyangwa undi muntu ari mu kibanza cy'umubyeyi wawe aguhamagara cyangwa muri ko muraganira ukumva agize ati urazi igihe nari mfise imyaka nk'iyo nari naramaze kuvyara kubaka ndetse mvyaye kabiri ariko ubona ntakeneye akuzukuru namwe mu majambo usanga ariko aravuga naho baba ari wewe wahisemo kuba watamukunze kubera impamvu zawe bwite ayo majambo ntazobura kugukora ku mutima ndetse ukisanga ufashe umwanya utari muto wiyumvira kuri wewe ikindi n'ibirori vy'umuryango mu biruhuko canke mu yindi minsi mikuru yateguwe n'imiryango usanga umugenzi wawe yubatse ugwiwe azananye n'umufasha we ufise afise umukunzi nawe akaza aherekejwe uko kwisanga wenyine hagati y'abantu bakundana baba bafise uburyo baganira ntubashe kumva n’ibyo bavuga amajambo utumva bakoresha ivyo byose bikabandanya kukwibutsa ko unatahe mu nzu ya wenyine zino ngingo zose twavuze aho haruguru ndetse n'ibindi byinshi birushirizaho gutuma amaso yawe ahumbuka abona ko naho ubayeho ubuzima bwiza hari ikintu gikomeye ubura arico urukundo kuko rero mukunzi wa tuyage urukundo ibintu bimwe bimwe e, bibaza umuntu umutima w'umuntu kubera kubaho atamukoze mu kanya n'ibibazo mwatwandikiye kuri mirongo irindwi na gatandatu amajana icyenda na mirongo itatu ijana na mirongo itatu na gatanu nimushikirije ibibazo byanyu Eh, tigutegewe nitwa jean marie mbigitega nkunanye n'umukobwa mugabo rimwe na rimwe nkunda kumva umengo jewe nawe tukiri kumwe none wumva uwazombera umugore eh, urakoze cyane eh, nimba hariyo gihe kimwe kimwe wumva umengo nti muri kumwe mbega wibaze ko bitegwa aniki no kuraba iki bitera mugabo ukumva rero ko wafashe icyemezo yuko mutakiri kumwe ni byiza ko utokwirwa uratumwanya bite bahanuzi beza jewe nitwa sirene nakunze umukobwa tuvuga tumaranye imyaka ibiri ariko ndamutelefoni ambwira yuko atamwanya afise nanjye ndamukunda cyane none mu mpano y'iki eh, kikuru nk'uko twaba turiko turabivuga eh, ni ukurondera umwanya mukavugana hanyuma ukamubaza uti mbega byagenze gute kuko arashobora kutashobora kutamubona kubera eh, ibintu aba arimo eh, usanga areba ari eh, mu bikorwa bimwe bimwe ndi claude gitega mfese umukobwa dukundana ndamubajije ko amvanga mbwira ko ankunda atamvanga kandi naramubonanye n'uwundi muhungu kandi na barambwira ko hariho uwundi bagenda none nuko rege kugira ngo umenye ko atamenda canke ndamuhebeye ndibaza rero ko umaze kumubona n'umuntu mbega wowe urabanza kuko hari abana bashobora kuba bari kumwe n'umuntu ari umugenzi ko urumva mwe mwamenyana mukutse hari abandi bagenzi yari asanganywe ibyo bindi nabyo abandi bakubwira usanga bashobora kuba ari bagwanga biyago bagomba kukubeshya wowe uragira amatohoza yawe niba usanga kuvanga aho nibaze ko uh, icyemezo ari buze ugifata bite barenge nakunze umukobwa ariko ari makama nanjye ndi mu rutana yenda kimbwira ko yagize ingorane bamuziza jewe ndamazu undi mukobwa aranka uh, kumubwira ngo twava twankana nanjye ata eh, nuba eh, naravuga yavugishije atari we ajya mbere ko ahagaritse urukundo ngo tuzoyaga ibisanzwe eh, nkawe umuhanuzi byo genda gute utu n'utundi twatundi twaba turavuga ko byama bibaho ko nta zibana zidakomanije amahembe igikuru ni uko mu gihe habayeho akagorane nk'ako ni kurondera umwanya mukabivugana amaso mu yandi hanyuma umuntu ati ntibyari by'ukuntu byari bimeze ni uku hanyuma eh, kuko urashobora kuba yiyumvira ibintu ugasanga eh, si byo bitendi mu gihe cyangwa uyu mukobwa iyo turi kumwe tugeze ahari abantu dusubira kugendera hamwe cyangwa se n'abajegituma ntanyishura Mundo. urakoze cyane <laughs> ashobora kuba gukunda ari abantu kenshi usanga bifitiye amasoni eh, usanga akenshi ari ibyo onye bite barene ndirijari mfise umwigame dukundanye imyaka umunani muri iyo myaka yose iheze imfunzo ndetse twakundanye imfunzo ubwo rukundo rwacu wumva arashobora kuvamo ikintu eh, kubera umva ko arakwitaho arakwitaho aragukunda aragukunda eh, nibaza yuko rero mu bandanya wumva umuntu akwita ute uri mu gasho uh, ndabaramukije mugenzi uh, sonanje afite ikibazo cy'umukobwa yanyizingiye ko uwo mukobwa vema aransumba kure nk'iyo ariko nanjye ntabwo mukunda ariko aguma ambwira ko atawundi muntu akeneye ubundi atari ibyo yahamara ikindi mukuru ariko yiga muri kaminuza kandi akiga muri segonderi so mufashe igiki nibaza yuko rero umuntu nguyu utamwumva mu rukundo ngo twamite babwira nta byo guhadikiriza kandi wumva ko no kuwusumba aragusumba imyaka myinshi nibaza ko uwo vana nawe uh, umubwira bihigahira eh, bonsoir bh merci kunsiguro ya to love you more ya selin diyo muzo to fly without wings wese lafu muzoba mukoze eh, urakoze cyane tuzoyibasugurira mu kiganiro cyacu gikurikira gute bale nitwa nemiya nkaba niga muri lise matana kibazo profesi nakundanye n'umukobwa wacu umwaka eh, n'igice n'umukatolika yanjye ndumuhangalikani mvuga ngo ntagomba guhindura idini kandi nanjye sindabyiyumvamo rero nagomba mumfashe muzoba mukoze cyane iki ni ikibazo twamaze turiko turavuga ikibazo cy'abantu usanga akenshi badasangiye idini umva bica bigorana kuko usanga no mu mibereho bica bigorana bite nanjye nkuze umuhungu ariko ndamusumva imyaka itanu agira yige kaminuza nanjye narahegije imanite aba muhira ariko arambwira ko ankunda cyane kandi nanjye ndamukunda kabahize umwaka dukunda none mubona urukundo bacuruza uzomera gute rero biragoye umva ko yatanguye kujya muri kaminuza urashana imirimo uyu eh, ni amahirwe ahari mu gasi menshi bitewe nk'uko bisanzwe ni alex inama cya mubimbi umukobwa eh, mm, dukundanye iyo aje ntashaka kunda ku mpabaye kandi yaje musa mu kuvuga vuga yashizemo umutwe haba ku maboko ashira <laughs> eh, ngira ngo ntibuke ukiga atari muramenyerana munsi mwamenyeranye eh, azovyifatamwe neza muzovugana ata kibazo ndibururije nkunzi umukobwa nifuza ko twakubakana nubatse mu kwindi mugana bakambwira ngo ndamuha inkwano kandi nanje ntara ntarubaka ngo yoba arandindira meze kubaka none ndayimuhe ntarubaka inzu ivyirukemo ahubwo wubaka inzu hanyuma hanyuma ibintu bice bijya eh, mu buryo urumva rero ko we agomba kugira ngo nawe nicyo wifuza gira rero ingufu mwubake iyo nzu bite none utwawe umukobwa wamushimye mukabana yaraguhishije ingeso y'ubusambanyi mu mukamufata n'uwundi mugabo mu nzu yawe yewe kawe muca mukora urumva rero icyo ikico rero wamufashe neza na neza urumva rero ko icyo onye kigoye bivana n'abantu bitende jiji kunze umuhungu aguma ashaka ko tujyamana na nacinda mwanga ariko wowe arakunda n'umufashije uyu si we ni bamwe batu mukuto mukwe mu nyuma uzoza wumva kubwira ngo ibyawe nawe byaheze eh, bitendi claude mukina fese ubona akunze eh, ati eh, rero ati bitendi claude mukina fese ubona akunze kandi nashaka kugira mariage mugabo ndabona abandi bashaka gusitaza mu mpanuka enda eh, ukuraba rero abo bandi ntibatsitaze hanyuma ah, muyibandanirize mugire ayo ah, mariage eh, yanyu bite ndiyemereye nkunze umukobwa vyarase ngene no bimubwira imbere yiwe amajambo arakama nkabura uko nifata nawe ntarabibona none mufashije urajya umutima umenyo ubimubwire canke umwandikira akamesaje hanyuma eh, rega ngira ngo mukumubwira urabanza gusa ntucoke mu mutwe utibanje ngiye kumubwira tangura muvugane gusa amajambo bitenditse kurwanya umuco ugacishamo degrace mfise umuhungu twarakundanye yaheze umwaka twari twarumvikanye ko tuzo kubakana tuzokubakana aho ndamwandikira kenshi ntanyishura ndamutelefone gacanyi eh, ha rero ni ukuraba neza urashobora gusanga yarahinduye ingendo eh, uyu rero ni ukuraba neza eh, ntubandanye mvuga uti ubu bwabo ndimo arakunda kumbe nawe nyine yarigiriye indi sipesi mani nakunze umukobwa ariko ndamutinya kumubwira ko mukunda duhita turamukanya n'inkuyo rero ikibazo ni nka cya kindi cy'uwo muhejeje kwishura eh, nibaza ko yugira buke buko ukaraba ingene umubwira mu gakete nyuma cyangwa ngo nta cyo ugamije kumubwira mugatanga ugatangura kumubwiza mu kaganira utundi hanyuma mu nyuma gaca mubwira mfise umuhungu dukundanye yaronse diplome ntiyantumye ariko nubagumaza kunda bakanda mbwira ngo arankunda cyane cyane numva nkunda <laughs> ubu rero kubera ko atagutumiye mpari diplome mfise abakobwa babiri dukundana bose barankunda uwo nta bakobwa babiri bagukundira rimwe canke nawe ntushobora kubakundira carimwe bose hari umwe turaraba nimba umukunda nawe ukunda ari umandanya urugendo mwiriwe nitwajile niyo mungere mfite ikibazo ndashaka ko ndayamara mbonye umukobwa nacugumira eh, nkatinya nkabura uko ndabimubwira ngira ngo mvise inyesho twabwiye eh, abo tuhejeje kubwira ukuntu bo vyifatamwo nuko rero ukaba ufise ikibazo no gutwandikira kuri mirongo irindwi na gatandatu amajyana cenda na mirongo itatu ijana na mirongo itatu na gatanu mu kanya n'agahogo k'urukundo tubasigurira ururimbo wind of change turimbirwa n'umugwi scorpions agahogo k'urukundo kuri radiyo y'isanganiro aca mu ibarabara ajya munsi ngana kuri parike goroke numviriza umuyaga wihinduka mu ijoro rya myandagaro abasirikare badefira bumviriza umuyaga wihinduka isi iri mu nzira yo kuyunga waba warabyumviriye yuko dushobora kwegerana nk'abavukanyi kazoza kari mu kirere ndashobora kubyumva aho ndi hose wihuhereza muyaga wihinduka njyana mu bitangaro by'ikige mu ijoro ry'umunezero aho abana bejo basangira indoto basangira indoto mu muyaga wihinduka ugendagenda mu ibarabara inkumbu za kure zihambwa muri kahise utakigaruka nca mu ibarabara rya mosikova ngana kuri parike ya gorki numviriza umuyaga wihinduka njyana mu bitangaro vy'iki gihe mw'ijuru ry'umunezero aho abana bejo basangira indoto basangira indoto hamwe na jewe na wewe njyana mu bitangaro vy'iki gihe mw'ijuru umuyaga w'induku uhurira mu isi ry'igihe igihuse kivuga inkengebi zo mu idegemvyo gucana mu bitangaro by'iki gihe mu ijoro ry'umunezero aho abana bejo basangira indoto basangira indoto mu muyaga wihinduka ni kuri iyo Wind of Change no n'umugwi scorpions naho dusezere kino kiganiro cyacu tuyaga urukundo cyo kuri uno munsi nkwibutse yuko mu gice cya mbere twarabiye hamwe ibintu bimwe bimwe bibabaza umutima kubera kubaho atamukunzi twishe kubaza umwe twandike twaba duhejeje kubasigura Wind of Change. cenji barine fyarimana reka ndabakengurukire ndabifurize ibihe byiza ikindi kiganiro ni ku munsi nk'uyu nk'aho twatanguriye mugire ibihe byiza naho ubutaha cyari ikiganiro tuyaga urukundo mushikirizwa na radiyo isanganiro